будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням. Згідно зі статтею 7 названого закону міліція є єдиною системою органів що входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну на договірних засадах функції. Вона складається з підрозділів кримінальної, міліції громадської безпеки, транспортної міліції. Державної автомобільної інспекції, міліції охорони, спеціальної міліції. Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, що мають особливе народно-господарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України з дозволу Кабінету міністрів України можуть створювати спеціальні підрозділи міліції. Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначається в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. На території України забороняється створення охоронних та інших воєнізованих формувань не передбачених законодавством України. Міліція має право застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у випадках і в порядку, передбачених законом про міліцію. Забороняється застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору. Працівники міліції приносять присягу текст якої затверджується Кабінетом міністрів України. На службу до міліції приймається на контрактовій основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання коли йдеться про правове становище працівників міліції, треба підкреслити, що працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади і законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами. Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за законом. Глава 52. Завдання та функції Служби безпеки України. Служба безпеки України державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України.